dalah. Pocelang-pocelang telang, langit pada kusikan wong titiang kalau terumani oso diraku hanya hanya. Takut. Kulawan tendawa. Apa ini kan kalau kekari ngawas kok? Oh, ini. Waduh, waduh, waduh, satrio bagus ya uleng-ulengan ya kok. Oh, ini. Sigar jambe karo aku ya kok. Podo karo aku ya kok. Oh, Kowe nggih sami nek enten petengan. Lecer lecer kok. Rambute kok, rambute. Rambute ngendan-endan kaya rek mangku ya kok. Oh nggih. Waduh, waduh ancok kok mripate kok, mripate lindri-lindri kaya netraku ya kok. Oh nggih. Irunge kok, irunge kok. Wato-wato irunge mangir kaya geranaku ya kok. Ya kok. Takak? Mbuh. Wong sarwa beda kok dipadhakake. Oh tak kok ngoso karo aku wegah. Aku aja dioso, aku ndak anget lho kok. Mudar ya karepmu. kok senengane ngoso gak aku. Karo kancane kok ngoso. Wong nyange bareng kok dioso gak aku. Oh, kemayune lho. Lanang po banci. Nak takonane kok. Kula aturi ndangu. Sadira bagus manik-manik, Gus. Manik, rumah kau tangan kau ya kau kau tak kelan kau itu condol condol sebaran layu ngaku ngaku oh, ngaku menengah kok Oh, takon kok cocotmu, cocotmu. Ya <laughs> aku bagong ya. Melek togok ya wong aku ki muni cacandala kok. Cacatmu. Oh. Lah wong lono ambak dadi abdi ya ora tau krungu cacandala niku napa. Takon kali satriya niku rak kudu nganggo laras sing gendhing wileting rama. Carane piye kok? Kula aturi midhangetaken. Hayo ayo kowe ngaku ayo mas yo sapa ngendi jenengmu sapa? Ojo mbacut iki alas kawat yen nganti kowe mbacut mengpundak dipangan buto Oing oh, kowe ora kena mbacut Oing oh, yen mbacut dipangan buto Kae sajake kasete bundet Ayo gong, parani gong. Yo, parani. Ora pati nduga mono. Wangune ana wong dodol radio setel ning tengah ngalas. Sore-sore neng latar akeh kancane, mas-mas. Rame-rame tetandangan sana lane. anggap ku apa? Luput ku apa? Salah ku apa? Luput melok gendong mau indit? Kenapa? Aku metu kok kue meringis. Apa aku peringis kamu? Wah, wong edan sing itan sapa, eh? Ora ngejar ngendel-endel iki ngarani aku kok itan. Aku ora mau Mung degleng. Oh, padha wae. ngatos-atos kilurah menika pancen lari mboten genep. Lah ya wonten karo trenabok sirahku. Pun mang meneng mawon. Eh, sikut rampaluntumu. luntumu. Ene wong teko kok beringas-beringis. Buta cakil. Kurang nyadar ngalni cakil sing cakil apa nih? Ora tau ngilu iki lho cakil iki lho. Setan ana wong sing diotak-otak nganggo telupak telek parat. Tanggor karo anake wong telung desa. Mongso amanno Loh, ngrasani. Lah ngrasani sapa? Batin-batin. Ayo ngene kok dirasani iki kurang gawean. Loh, arep ngobong omah. Wong aku meneng ae kok. Batin-batin. Abangen wong aku ora duwe omah. Loh, weh, Pak De Togok. Iya aku. Lujeng Pak De. Selamat. Dangu mboten ketinggal. Aku nang luar negeri kok, Le. Wah, ke luar negeri. Iya. Kalau nek golek kepenak ya melu aku. Kowe nang kene golek apa? Nang kene mung batur terus. melu pakde yang luar negeri ya du nasib wangge pakde luar negeri ten pundi pakde ya luar negeri takon kirim layang karo pakde alamate pundi pakde ayo kepada pakde togok luar negeri ngono aku neng kono sugih kok le tenan kowe rumahku gumun, ngarep kaca mburi kaca ngisor kaca dhuwur kaca eh niate iki lodong ana kono aku kotak gamelan komplit ya njukuk saka kene tak tukule gamelan slendro pelok wayang sekotak prada mas wayange iya anu nggih enten togoke wayange wong. Piye? Wayange enten togoke. Ah nek togok tak nyangi dhewe. Oh. Nyangi dhewe. Petro. Petro. Tidak mau sopan. Ini siapa? Ini siapa? Tidak tahu aturan. Mundur, mundur. ini ngopo? Bilung itu apa? Di sini tidak ada bilung. Ini tuan. Ini bom togok. Ini Demang sorobito Tahu? Nggih. Siapa? Bilung. Loh. Bilung tidak ada yang ada Demang Soro Wito. Tahu? Mertos Siapa? Belum. Lah. Sayang ini. jepang bayi jepang bayi jepang bayi Sayang ini ya. Demang wito sopong Alah lu. Weh remuk mbok ben nek. Regane regane bilunge pira? Weh mangsane. Kaya ngono e kok. Demang Sarawita. Wong witae lara kok. Ah, ini siapa? Bilung. Loh. Muni lho katoke copot barang ora krasa. Kang? Eh. Rene. Endeng eh, apa? Galo goleki lengganamu. Eh, <laughs> Kepek tuh buta cakil Buta cakil nggawa pengeras suara Iki corongi corong dengkulmu iki carange iki puterane iki akine akine cokotane lere ayo digoleki kabel ayo kabel sing ndi lha kuwi kabel Eh, Lendi. Eh, lah kabel. Kuang iki dudu kabel gong. Kabel kok mung semen. Oh, dagelan lek iki dudu kabel ya, Kong. Iki kabel. Ayo diulur. Eh, kok aduh aduh aduh. kabele gong er tak ulur kabele angel melu melu oh akhirnya melayu awang ah, kolor dikira kabel Nikundang ganjing langit telat telat rakun Urgin sangin san mawet jandrung kita suleksana di dalam ngangir katon ngarep kang setumbur kang pinong koti kas karoyan musopo semating layang ayo ngaku agus Aku ngaku ngaku buto buto idimu pating caliprat polah muka ya manuk beranjangan manawa siro tambuh marang aku balik nyenti dan kamu sopo percaya babu babu ditakon itu lo kejunjung keparat Mburi sokoing keraton ngawa wangit kaset tingkus tiku para busur yang barangku tadi ya kalau cengkang pusponolo kalau cengkang pusponolo ya eh jenenge ganti gong adati gendir penjalin we cengkang pusponolo ngono ya ora mesti nunggari ngendi nggone ya sok gendir penjalin ya sok cengkang pusponolo ya sok banyak calon Emang cakil ki oke iya. hingga mati sok ya metu neh bagong ini malah Nadan kowe sapa Gus Mburi saka plongko kekasihku Raden Angka Wijaya Angka Wijaya ya Raden Abimanyu Abimanyu Joko pengalasan Joko pengalasan Pangeran Wirabatana Wirabatana papel bunder papel bunder manglung kali manglung kali lalu wong edan bature parat pakon karo merem